Сьогодні буду продовжувати виклад артикулу Писання та Ісус. Перед розпочаттям студії ми ще раз звертаємо увагу на обставини, що сталися у місті Назарет. Як бачимо, що наша студія часто повертає погляд слугів но niż i obstawiam się tam i bulis. І так, наш погляд є сконцентрований на тому, як поєдналася праця Єгови. Та праця, котра там була оголошена у стані Ісуса Христа. Ісус Христос проголосив слова дух Господа Бога на мені. І коли він проголосив ці слова, іменно з цього моменту проголошення цих слів, ці дві речі стали одною одною річ, одним тілом. Тобто дух Єгови і слуга, котрий проголосив. З того часу ще було одно. Ніяка друга річ, праця, будь-що не було вже взято до уваги рукою Ісуса Христа. А взято було те, що постановив Єгова. Коли ці оголошення були вчинені Ісусом Христом, тоді це означало, що об'являючи ці слова авторитетно і доброохотно заявляє, з цього часу цілком і повністю керівництво належить Сепуку Єгови. І таким порядком було показано не тільки на той час, як ці речі були з'єднані разом. а на постійно і всім, хто покликаний був пізніше. Здається, так розуміли і перші слова Господа. Хто дістався до його ласки чути слова поклику? І тоді він жив тільки для поклику, а не для чого другого. Це і добра картина, і получаюча слугів Єгови. Що в такому разі, коли ми заявляємо, що ми бажали би керівництва Духа Єгови, або навіть і більше, коли заявляємо, що нами вже керує Дух Єгови, тоді місто Назарець і взірець. Дух Єгови керує там де життя в ту мить перемінюється, де слуга посвячує себе керівництву духа, де слуга не заявляє, що в нього щось важніше є, або в нього чогось немає. А слуга просто заявляє, з цього часу керівництво належить силі його цілком повністю всякого часу. Тоді тепер звертаю увагу присутнім, з цього моменту Дух його буде вами керувати. Фактично, життя тоді починається на зовсім другому рівні. Наше бажання не буде нашим а буде бажанням духа. Керівництво, всякі рухи, праця, погляд наш і серце наше є обнято працею Духа Його. Тому то слуга з того часу керується бажанням духа. Бажання духа. Це не говорить про те, що в цьому разі є два якихось осередка. Один передаючий, другий сприймаючий. Ні. Не у двох осередках відбувається керівництво, а в одному. І то, що бажає душу, то є бажанням слухати. Як і студія буде показувати. Як треба розпізнати? слугу дійсно піднятого Єговою. Отже, не той, хто має приємність в своїх вухах до слухання вістей, гарних, красочних, захоплюючих, ні. Цей продукт може і тіло видати. А той, котрий чує працю духа. І в нього є іменно то бажання, котре в Лазареті показано було. Виконати бажання духа. І це бажання, запам'ятайте, повинно і має перевагати абсолютно всі бажання. Воно є перше, воно є постійно діюче і воно є зверхнє. Це бажання, як той барометр, котрий може тобі постійно говорити, як справа в тебе стоїть із керівництвом духа. Отже, так керує його. Хочу звернути увагу і на другу сторону, що сталося в місті Назарет. Там же було показано дві сторони. Сторона слуги Єгови в лиці Ісуса Христа і поєднання слуги із силою його Святий Дух. Так же була показана і друга сторона, котра тілесним вухом сприйняла, сприйнявши тілесним вухом <clears throat> такі одиниці, як ми читаємо у звіті Євангелиста, що коли прочитано було слово пророче, Євангеліст говорить, усі були в великому здивовані. Тобто <clears throat> слухачі у школі Назарета були досить приємно вражені такою точною наукою. Заважайте що всю жонить, коли промовив, промовець сьогодні це писання збулося в ушах ваших, це їх приємно вразило. Коли ж він доповняв цю інформацію словами, що многі з вас можуть сказати, що ти, доктор, сам себе щили. А потім і другим будеш чинити. Промовляючи, далі він говорить. Не думайте, що в Ізраїлі мало було вдовиць, коли голод був в землі. Однак післано пророка було до одної, що жила серед Сідонських, бо вона мала віру. И не думайте, что прокаженных не хватало в Израиле. Однако исцелений стал сиріянин Єман. Бо він показав віру. Коли він промовив ці слова, щоб показати наглядно пророцтвом, з ким його має справу, в цю же мить те приємне враження, котре доставило їм точну інформацію. Взято було під контроль демонів бісів. і вони наповнені злістю, наложили руки на Ісуса. Така картина відбулася далі, В місті Назарет. З боку тих, хто вважав, що буква це перевага, і що вухо це і все, тілесне вухо як і тілесна мука. Отже, нагадуємо це по тій причині, що іншого случая не може статись ні з ким. Лише те, що показано там. Або ми повністю і цілком підкорюємося керівництво Духові, тоді виконуємо його волю. Або будучи приємно вражені, становимося предметом контролю демонюючого. Якщо ми не цінимо ці речі так, як його вас свідкує про це. Студія продовжується із параграфом 17. Случай в Назареті був не лише важною точкою в житті Ісуса, але й також для Його учеників. Цією подією вони були утверджені, що Писання є Слово Боже, і кожне пророцтво сповниться. Цими словами вони є проваджені і тепер в роботі Його, так як Ісус був проваджений через пророцтво Ісаїв. 18-й параграф знову повертає наші погляди на важливість оказії, що сталося в місті Назарет. І бачимо, що події, котрі сталися там, вони не можуть, вони не є ограничені до того лише часу, або навіть, щоб відмітити якусь случай. А сказано є, що з того часу починають для перших учеників Ісуса Христа. Це була головна річ, на що вони впливали. І для учеників Христа і аж нинішнього часу. То саме. У чому ж це ми маємо знати? Тобто концентрувати свій погляд у місті Назарет. Тут прості написано. Вони були впевнені, що пророчі відділи Святого Письма сповниться цілком і так, і як замірів його. Отже, оказія давала запевнення для слугів Єгови. І не тільки, як понижче читати будемо, а вона їх вчила, якої позиції треба взяти, як Єгова керує своїм народом, він це показав в лісі Ісуса Христа. І крім того, що коли пророцтва його не сповняються, дістаючи це запевнення, то ми мусимо знати, що вони несуть ціль його у своєму сповненні. І ми маємо бути частиною того, що несуть вони ціль його в собі. Це запевнення ми дістаємо. Ми дістаємо нагоду приєднати себе до цієї вістки, котру його восповнює як частину пророчого відділу. І таким порядком його заявляє, що його нарід стане частиною, живою частиною, діючого слова його на часі. Зверніть увагу на текст останній. 18 параграфу, де сказано, і донині стоїть місто Назарет для слугів його як орієнтація їхнього головного напрямку діяльності. Це говорить про те, що така оказія не була змінена Єговою, і все, що там було показано, змін не зазнало. А скорше як постійно горючий світильник, котрий постійно вказує слугам Єгови те, що бажає Єгова вчинити. Пророчий відділ Святого Письма несе в собі виражений замір і обітниці Єгови відносно його праці всіх задумів. Мовою цього відділу його вас свідкує про зверхність і величність своїх титулів. І цим самим він оправдує своє святе ім'я. І з цієї причини цей відділ Святого Письма стався предметом найбільш гострих нападжень ворога диявола і всіх його агентів. І це все діялось із тим, щоб понизити ім'я Всевишнього ізраїльське духовенство за часів праці Ісуса Христа на землі вважало себе за сторожів для цього народу. Однак із причини захванності ця кляса обернулася в руках і під впливом диявола в сторожів диявольських темниць. Більше всього диявол постарався на цією клясою вплинути на пророчий відділ Святого Письма через розвиття і загострення поглядів в цих здеградованих, самопризначених сторожів на абсолютну конечність в додержанні заповіді і соціального життя. І то в їхньому розумінні трактовані. Пророчий відділ Святого Письма, котрий являється головною причиною їхнього вибору, то Ізраїля по тілу для цих сторожів виглядав чужим ворожим тілом. В ньому вони вбачали велику небезпеку для себе, бо це був єдиний дійсний голос, котрий міг з великою точністю промовити і засвідкувати про дійсність будь-якого стану, а іменно, де є світло і темрява da je правда і неправда, da je святість i licemirstvo, da je воля Бога Небесного, а де є контроля ворога диявна і таке інше. Це був голос живого Бога, котрий визначав суд, вагу і справедливість. Після цього голоса всяке твердження, возвишення і будь-які авторитети знаходилися мертві і всі тратили будь-яку силу і авторитетність. Тому і не дивно, що всяке лицемірство, брехні, лукавство і всяка темнота геть втікали з перед лиця й голосу Всевишнього Єгови, і демони бісід приготовляли для них сховища в кавичках рівнозначні, а іменно заповіді соціального гуртожитку. Той, хто не видержав голосу живого Бога, той тікає в ці диявольські кошари, де для них заготовлена головна річ це заповіді і добість між нами. У цьому вони вбачали для себе заспокоєння, але ніхто і ніколи із тих втікачів не відчувався в цьому бісовському сховищі впевненим, твердим і надійним. Сторожи цих сховищ більше всього бояться голосу живого Бога. На цей голос у них відповідь завжди стояла одна. Це дух і смертельна заздрість Каїна, котрий побачив свідоцтво живого Бога над позицією брата свого Авеля переповнився диявольською злістю і вбив його. Цим самим, то з цими диявольськими діями, він поклав п'ятно на кожному сторожові і авторитеті всіх тих високих, гордих і самовозвичних горбах, хто встиг зневажити голос живого Бога і виставити діло рук своїх на средство своєї самоправедності і свого самоспасення. Коли Ісус Христос, прибувши в місто Назарет, промовив голосом живого Бога, до уваги всіх присутніх там і сповістив слова, що сьогодні справдилось списання в ушах ваших, цим самим він об'явив велике свідоцтво Єгови, силою котрого Єгова засвідкував про дійсний стан диявольських темниць, сліпоти і крайної нужденності. Разом із цим він сповістив, що шлях святості, чистоти і всякої правди є заложена ним самим в його пророчому слові і пророчих обітницях. Почувши ці благословенні слова Ісуса Христа, жидівське духовенство ту саму хвилю зістало спонукане диявольським духом заняти і діяти іменно в позиції в душі Каїна, як про це написано читаємо. І сповнились всі лютості в школі, почувши це. І вставши, вигнали його геть із города і випроводили його аж наверх гори, на котрій городів збудовано, щоб скинути, то є вбити його. Івагі Луки 4.29. <clears throat> Отже, пророча воля Єгови і всі обітниці Його, котрими оправдується Його святе ім'я через лукавий чин ізраїльського здеградованого духовенства, зістали понижені і опрокинені як безвартісна річ. Тому промовлені слова через Ісуса Христа в Назареті, відокрили для всіх вбогих духом, Богом установлені речі, погання, чистоти, віри, надії, світла, правди і всякого зцілення. Тут було оголошено про присутність єдиного святого і живого шляху, на котрому є присутній Єгова через діяльну силу Святого Духа. Ця оказія ще сталася в Назареті, починаючи з того часу, аж поки не зістане, викінчена вся повнота, призначеного від його від часу, стоїть єдиним головним дороговказом для всіх піднятих і покликаних Йоговою слугів. Це була би велика помилка для кого будь розглядати цю оказу як случай, котрий має значення і відношення до певного лише відрізку часу для всіх слугів Єгови, нехай не буде так. Шлях, пройдений Ісусом Христом на землі, свідкує, що Він постійно держався цього Йогового дороговказа, і сам Отець Небесний постійно свідкував свою присутність на цьому шляху через подавання свідоцтва праці своєї сили Святого Духа. Цього шляху пильнували і держалися всі апостолі ученики Ісуса Христа, як єдиного святого і незмінного шляху, на котрому перебуває вся його повнота, благословінь світло правди, мира, чистоти і справедливості. Нехай свідоцтво Його в Назареті для нинішнього часу слугів Єгови станеться поданим від Єгови прапором, через котрий він сповіщає для них про своє керівництво, волю і рішення відповідно до часу, і через котрий єдиний він возвишає, возносить зверхність своїх небесних титулів і оправдує своє святе ім'я. Цього прапора Єгова подав через Ісуса Христа, і лише під цей прапор були запрошені стати всі слої Господні всякого часу заради нього зістав, вибраний і зроджений Ізраїль по тілу. І єдино, заради нього зістав, покликаний вибраний Ізраїль по духу. В додаток до параграфа 18 приводимо деякі біблійні тексти, котрі показують, як сприймали всякого часу не тільки в тому случаю, ті народи і люди, вістку Його хто слухав вухом тілесним. Отже, слухаємо записані документи. Книга діяння апостолів, 7 голова 51 і 52. Люди того шиї, промовляє ученик Стефан, і необрізані серцем, і ушима. Ви за завсіди Духові Святому противились. Як батьки ваші, так і ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Зверніть увагу на слова. Тому що діяльність пророка в будь-якому часі призначені це підняти від його запалений прапор. Горючий. І котрий показував, що все осторонь цього вогню і є праця демонів вісів. Того й каже Стефан. Кого з пророків ви не гонили? То є не один запальний горючий вогонь, де була присутність сила живого Бога, де показували завжди тільки ворожу і диявольську сторону. І повбивали тих, що наперед звіщали про прихід праведного, котрого ви тепер зрадниками і вбійцями сталися. Ось так і показано було. Реакція народів, котрі мали нагоду з необрізаним вухом слухати військо царства. І слідуючи, Здімилися ж усі, тобто здивувалися. І в сумніві казали один до одного, що це має бути. Інші ж, сміючись, казали що молодим вином повпивались. Книга діяння апостолів 2, 12, 13. Нам із признати, збуття пророцтва на той час виставлене на смішку, що не просто працює, а ще так собі якісь штукарі і зло. І як вигнав він біса, почав німий говорити і дивувалися люди, кажучи. Ніколи не явилось такого в Ізраїлі. Фарисеї ж казали, виганяє він біс, біси князям бісовським. Івана Матея 9, 34. Ось, як бачили, сприймали війську царства, де була наглядно і видимо показана діяльність живої сини. Тепер друга сторона, а як сприймали його? слуги його. А їсться, що промовив пророк Йогіль, і буде останнього дня лаголебо. Велію я духа мого на всяке тіло, і пророкуватимуть сини ваші, і дочки ваші, і молодці ваші. Видіння бачитимуть і старшим вашим сни снитимуться. І на слуг моїх, і на служність моїх велію ті дні духа мого і пророкуватимуть. І дам чудеса в горі на небі, і ознаків внизу на землі, кров, вогонь і димову куряву, сонце вернеться в темряву, і місяць у кров, перш ніж прийде день Господень великий і славний. Книга День апостолів 2, 16, 17. І так бачимо, текст звертає нам увагу що де була присутня праця Духа Святого, то там відбулося і певне зворушення. І були люди, котрі приймали все, що було велето від Святого Духа. І знову. Це той Мойсей, що сказав синам Ізраїлевим, поставить вам Господь Бог ваш, пророка з братів ваших, як мене, його слухайте. Це той, що був у зборі в пустині з ангелом, котрий промовив до нього на горі Синай, та з отцями нашими, що прийняв, заважайте, прийняв живі слова, щоб дати нам. Книга діяння апостолів 7, 37, 38. Живі слова, часто вживає Святе Письмо цього виразу і показує слова діяльності його на часі. Це називають чужі слова. Ось так біблійні тексти подані, в додаток доказують, як демони біси використовують необачних людей, хто приходить та й слухає Слово Боже, несучи свої власні тілесні вуха. Отже, це є оказія, де контролюють демони біси. Параграф 19. Я запрошую вас, у кого є в руках іменно вартова башта, слідкуйте уважно на зміст 19-го параграфа по тій причині, що 18-й відіслав нас у місто Назарет і заявив, що оказія ставшися в місті Назареті, тоді на той час для Ісуса Христа, учеників і апостолів, а пізніше і аж нам є предметом постійно діючим голосом Єгови, щоб з нього брати приклад, вчитись і не відступати від того, що було там започатковано. вкрав собі людей через їх обітування і посвячення через все, що вони прийняли його ласку в Христі Ісусі. Думка повертається на діяльність його в даний час. Тобто, вже після присутності Христа в храмі. Далі. Коли його зібрав цих людей, то він їм поручає ту саму силу, що там була подана в місті Назарет. Тої Святого Духа. <clears throat> Після цього слідкуємо далі. Ці одні, хто був піднятий його, зрозуміли сповнення пророцтва про установлення Царства Божого на землі. Ми підкреслюємо слово зрозуміле. Є два розуміння або два вислови, котрими можна сказати слово зрозуміли. Один вислів це тілесне вухо зрозуміло, як тоді сталося в місті Назарет. Другий вислів це зрозуміло вухо обріжене. Так. То тепер, коли ми читаємо, що вони одні зрозуміли установлення царства і сповнення проросхідно цього царства, ми ставимо питання, яке це вухо зрозуміло? обрізане чи не обрізане. <clears throat> От що читаємо далі. Коли обрізаний вухо зрозуміє, то в нього тоді це буде зрозуміння дано тільки в погляді Єгови. Ні в яким разі іначе. І коли таке зрозуміння дістане, то далі читаємо так. Задля чого просто тепер стають ясні. Далі. Вони, є ті самі слуги. Уважають себе за слуг Єгови. Ми підкреслюємо слово уважають. Не тому, що їм так хочеться, не тому, що це було їхнє власне бажання і задоволення цього бажання з боку Єгови цілком ні. А це тому, що так постановив Єгова. Коли обрізане вухо слухало, збуття пророцтва, то і присутність живого Бога в живій діяльності, тоді в нього появляється одно рішення. Він є слуга Єгови. І чому? А тому, що йому отець вручив те, що лише своїм слугам вручає. Отець нічого. Цього, Цих речей нікому не вручає інших. Тільки своїм слугам. Тобто, це не самостійне рішення, це не самоупевнене заявлення і це не є самопризначення. Здається, що вам час від часу було сповіщено, як спостерігати діяльність Духа Єгови. І між іншим було сказано так, коли до вашого розума дійде хоч одна частинка точного зрозуміння Слова Божого, Уважайтеся за час і день свого духовного народження. Бо це є та, той малий, малий діючий голос Єгови. Він вас піднімає через відкриття вашого розуму, через зіслення до вашого розуму світла. Після цього ви будете більше бачити. Здається, що так було сказано. Це не є нове. Отже, сьогодні ми бачимо, як делает дух Иова. И следующее. З установленням царства прийшов також час голосити День гніву його. Тому ці люди, то є ті самі люди, за котрих мова йшла з початку параграфа, що ж вони далі будуть, яке чуття в них далі будуть відбуватись, заважайте це працює дух його чуються зобов'язані проголосити день гніву його і через це сповнити другу честь просто Ісаї. То тепер ми ставимо питання, як ділає Дух Єгови. Дух Його витворює якісь тілесні насолоди, задоволення, що йому так солодко і добре слухається, що сидів би тут днями. Він і години не всидить тут. Під ньому буде горіти вогонь. Каже так, що Дух сповістить йому відчуття зобов'язання, що він буде горіти бажанням праці і піде до праці. Вартова башта вже мовив прост. Я спеціально відділяю для вас це читання із підкресленням тих слів, на котрі обов'язково треба звертати увагу. Як ділає Дух Єгове. І цей опис це не случайно. Цей опис це показує, що ви мали орієнтацію, як треба коритись діло Єгови. І тоді Дух Єгови працює. Тут зважено і так. Вони відчулися, зобов'язані проголосити кінцеву час просто Ісаї 61 голови. У перекладі на нашу ситуацію означається так. Тоді ці слуги, котрі так добровольно з ласки Його радісно сприйняли зрозуміння вістки його діючої на часі. І коли вони зрозуміли, що це означає, що Його їх кличе, і радісно підкорились, після цього Його вказує їм, яку деталь в руки треба брати. Тим указав, закінчити виконувати пророцтво Ісаї, іншим указує друге, а ще іншим те, чому час прийшов. Тобто вони помилки не вчинять. Ось таким порядком 19 параграф показує. Так Єгова має справу з своїми слугами. Вони мусять говорити ясно, так як Ісус говорив в Назареті, тому що вони чинять волю Божу. За це вони є трактовані так, як Ісус був трактований. Теперішні проводарі церковні є так злобні проти церкви Його і післанців, як і проводарі синагоги були проти Ісуса. Теж зрозуміло, злобні. Отже, тепер наглядно є показано, як ділає Єгова, сила Святий Дух, коли воля дотикає слуги. Брати і сестри, я скіченно зупинявся подрібно на розкладування параграфа 19, щоб таким чином дати вам нагоду. Бачите, тільки в такий спосіб і працює дух Єгови. В інший спосіб він не працює. І так, будьте уважні до праці Єгови, котру він дає і своєї ласки для нас. Уважайте, що все, що подає Єгова, є подано для будівництва слуги. Вартова башта звертає увагу на працю Єгови, для котрої він <clears throat> вибирає слугів. Настане часу, в котрому збувається пророцтво Його є єдиною причиною, котра зумовлює покликання і вибирання слугів. Його водає милість свою для покликаних слугів зрозуміти і оцінити його волю на часі. Отже, це і є праця покликуючого голоса, і також єдина ціль, ради котрої чиниться цей поклик. Цей факт зобов'язує слугів до високої активної праці на предмет свого покликання. Такі слуги силою Єгови, Духом Святим, розпізнають призначені від Єгови до цього часу певні частини пророцтв. І відповідно до цього вони подадуть певну працю і діла. Цим самим вони запевнять свій поклик від Господа і оправдають його. Підкорюючи ж підкорюючись під цей прапор Йогової діючої волі на часі, його слуги цим самим високо взносять його живу присутню діяльність, і цим самим вони подають і піддержують свідоцтво, котрого подав сам Дігова, котре своєю наявністю свідкує, що всяке возвишення, аргументи, твердження науки. Не подають ніякого свідоцтва на предмет світла, правди, справедливості і живої присутності сили його від Святого Духа. При цій справі всі релігійні виставлення можуть подати свідоцтво лише про свою сліпоту, про свою нікчемність і присутні факти контролю демонів бісів. Як це сталося в місті Назареті, де при явленні свідоцтва від його релігійні авторитети і сторожі переповнились духом Каїна на Сина Божого Ісуса Христа. Подібно цьому стається і в даний час. Появлення свідоцтва його через діяльність його сили Святого Духа розбиває і нищить всякі возвищення і авторитетності релігійних твердинь. І тому ці диявольські сторожі відчули в собі невдержну злість і тягу до прокинення і нищення поданого від його свідоцтва. Цим самим, тобто трактовання цієї злості. Вони доповнюють міру своїх попередників каїнів. Нехай свої Господні високо піднімуть сльозство Йогове і цим самим прославлять його святе ім'я. Отже, слуги Єгови є зорієнтовані добре і відповідно на місто Назарет, що така наука не дається тільки до переслухання а дається, щоб звідти взяти все, з чого починається праця. Кожного слуги. І як треба реагувати для слуги, щоб він мав постійно присутню діючу силу його Святий Дух, котрий буде витворити в ньому, тому, то і в цьому слузі ось ці бажання і чуття відвічайності, котрий помістив. 19 параграф. Зміст 20 параграфа він скоршу цього є деякою осторогою, щоб демони більше, не охопивши якийсь недогляд слугів і не витворили там якесь спротивлення ділу Єгове, а знищення для слуги. І так слухаємо параграф 20. під час, коли велика більшість прихильників теперішньої релігійної системи стали по стороні опозиції, то рівночасно є й такі, що відлучилися від релігійної системи, але всі знов думають, що світло правди, <clears throat> котре Бог дає своїм людям, є радше для їх власної користі, а не для виконання роботи Його. Отже, острога прозвучала досить сильно, але здається і ясно. Коли Йогова має справу свою на землі, і він дає через діяльність свої сили якраз праці своїм слугам, цій праці виставляється спротивлення. Одна форма спротивлення це зовні котру очолює звичайно релігійні ведучі системи цього світу. А друга форма це всередині. Про зовнішнє ми говорити поки що не будемо, хоча вона і є. Однако більш важливо є то, що будучи складниками ну, внутрішності, тобто середини організації, будучи частиною її. Бережти себе, що ворог не витворив те, що в цьому другому пункті показано, що многі із слугів його із необачності, із якогось недостатка. Вони вважали так, що коли прийти до столу Єгови, то дійсно стіл Єгови наповнить будь-яку посудину. Той тут всі великі багатства, науки і скарби є чим наповнятися і переповнюватися. Таки, звичайно, готують посудину. І приходять. Вони приносять не себе, а посудину. Відокремлено від своїй суті. І слухають, уважають що в їхньому житті відкрилося найліпший случай доповнити те, що так їм много не хватало. І тоді вважаю, що коли вони так наповняться наукою його, то тоді вони щось і важливе. Зверніть увагу, я спеціально вживаю ті слова, що вживає їх вартова башта. Що коли одиниця займається таким полюванням, скарбування, вишукування цих скарбів для наповнення себе, значить, із нього вийде в найліпшому варіанті це досить впливовий релігійник. А з нього ліпшого нічого не вийде ніколи. Хіба ж його піднімає слугів, щоб вони були такими скарбоносителями, щоб могли говорити все, лиш не говорити про те, як їм радісно виконувати волю Господа. Хіба ви не бачите, подана думка параграфа 20, цілком несе контраст ті, що в параграф 19. Там, де 19 мені показано, як справу має Єгова через Духа Святого над слугами Єгови, і у них витворює бажання, нездержне бажання до праці, то з цих других нездержне бажання до скарбування, до слухання. Цілком інша справа. І так сказано є, що це є звідничий вплив ворога диявола, се себе встиг так зорганізувати. Ці думають, що Божа ці в розголошуванні про другий прихід Христа є, щоб дати їм розуміння Слова Божого, і щоб вони далі шукали знання Біблії, пристосовували до їх духа. Ми можемо сказати сміло їм, тобто впевнено що вони далеко розминулися з цілею, за котрої і дані знання. І так, тут мова йде про те, що на той час, коли написалася Вертова Башта, головна річ у порожній вістей царства, вона і теж є, і нині, але є другі правди, котрі вимагають проголошувати їх на часі, була оголосити присутність Ісуса Христа вдруге на землі. Тобто мова йде про вістку його виночасі. І так ці, будучи так зведені, заявляють, або так вони себе впевняють. Дуже приємно і радісно їм це робити, збирати цю науку для себе і бути таким носителем цього багатства. Брати і сестри, нема значення, яка ціль стоїть, коли ви збираєте науку відсутність того, що показано в 19 параграфі, говорить про безплідність, безцільність і безкоштовність всіх цих скарбів, змагань, збирань, скарбувань. Цілком нічого з того не виходить. Коли ми не поставили ціль його, нашою ціллю, то решта орудують тільки демони біси. Так що, скарбуючи науку Єгови, будьте остережені думкою, поданою тут, параграф 20. Яка причина у вас цей скарб набувати? І коли ви набуваєте цих скарбів, цих наук, цих багатств Єгови, витворюють вони те, того фундамента, тої головної річі, на котрій будуються всякі ознаки Святого Духа. Чи вони будують вас? і дають вам ту енергію до праці, що вас здержати неможливо. Якщо будують, добре. Якщо ні, ми нагадуємо і радимо. Уважно перегляньте, пристосуйте себе до вістки його в повному порядку і в повних вимогах. Тоді дух його буде працювати над нами так, як працював над усіма слугами його. Промовлені слова через Ісуса Христа в місті Назареті свідкували для нього про те, що Він самий і перший є призначений від Єгови, до повного і постійного виконання того, що там було записано. І з цього часу Ісус Христос з радістю виконував все те, чому надійшов час на сповнення. Ніякими іншими справами ані науками він не займався, окрім справи Його, котрій прийшов час на виконання слуги Господні, мусить вбачати в цьому для себе корисну науку і відповідно до цього зірця поступати. Вістка від Його є пісна для того, щоб вона сталася для слугів Його головною ціллю життя і уваги. Ця вістка мусить бути постійно присутнім діючим фізичним фактом. Вона не призначена для того, щоб розширити і поглибити для кого-небудь знання Святого Письма і цим самим створити центр або осередок уваги на сотворіння. Ворог дияволові творює різні штуки і хитрощі. На противлення Слову Божому. Слуги Господні є свідомі про підступні хитрощі ворога, і вони мусять омирати ворожий злив вплив. Діючи слово Єгови на часі, є призначеним для слави імені Йогови, і ніяку іншу ціль таке слово не задоволяє всякий, хто вбачає якусь іншу ціль в живому слові, такий неминуче стягає на себе кару і зруйнування. Слово приносить збудовання і користь лише там, де цілком застережено і забезпечено погляд і ціль Єгови. А тепер читаємо біблійний текст, який показує, як з необрізаними вухами, звичайно, люди відбирають нагоду слухати Слово Боже. Сину чоловічі, земляки твої розмовляють про тебе і попід мурами, у дверях, на порогах в себе і балакають насмішливо проміж себе один до одного, брат до брата. Ось ходім, послухаймо, яке слово вийшло від Господа. І приходять вони до тебе гурлом і сідають перед тобою, як мій люд і слухають слово Твоє та не виповняють його, бо в устах своїх роблять собі із нього жарти. І серце їм ганяє за наживою. І ось ти в них, мов співак забавний, що має гарний голос і на струнах до ладу перебирає. Вони слухають слово Твоє та не сповняють його. Як же воно справдиться, бо вже і справджується? тоді зрозумієш, що між ними був пророк. Книга пророка Ізекіла 33, 30 по 33. Ось так ворог диявол звідничу спонукає необачних слугів до зневажання живого слова Господнього. Однак така зневага не в силі зупинити діючу працю Слова Божого, бо Слово Господнє виконає те, для чого воно і призначене, як читаємо текстом як дощ і сніг, із неба сходить і туди, не вертається, напуває землю, щоб вона родила і ростила, щоб вертала насіння тому, хто її обсіває хліб тому, хто їсть, так і слово моє, що виходить із уст мене, до мене не вертається в порожні, але чинить те, що мені вгодно і довершує те, чого я післав його пророк Ісая 55, 10, 11. Ось так вартова башта звернула наш погляд на місто Насарет і при цій нагоді, повертаючись чергово туди, не відібрали такі корисні науки, у ліці котрих ми бачили. Як діє Святий Дух із часу, коли одиниця, почувши голос Єгови, зрозумівши сповнення Воскресення вона приєднує себе до керівництва Святого Духа. Цей дух є постійно діючою силою. Він керує у всіх напрямках, він керує, відтворює своє, тобто бажання духа, тоді стає бажанням слуги, сотворіння. Також було показано, що пророцтво Єгове, коли вони починають діяти, спершу йде зрозуміння їх потім їхнє оцінення в погляді Єгови, і потім, після цього, це невздержна енергія працювати, виконувати те, що дав Єгова до зрозуміння. Запам'ятайте зміст параграфа 19. Це слова звідти. І контролюйте себе. Чи відчуваєте ви ту силу, що діє там? І коли така сила діяти буде на вас, ніяку іншу силу, кота буде бажати діяти на вашу вплив, не дозволяйте. А знов останній параграф я осторогу, щоб ми, не несучи в собі якусь необачність, не були предметом до контролю демонів бесів, і намість насолоди працюючого дістали насолоду слухаючого. Це буде означати, що ми добровільно передали себе до контролю демонів бісів. Це були головні думки нашої студії. В кого ваші питання? Думка чи ясність до предмету студії. Прошу задати. Що він, здається, не повертав туди, то тепер, здається, там була якась спеціальна ціль. Коли він був останній раз у місті Назарет, то в місті Назарет і ті, до котрих були промовлені слова, вони втратили досить дорогі речі. У чому та річ та стояла? Писання показує, що праця Ісуса Христа Перша стояла та, що вибрати підвалини церкви, тої апостоли. І коли краяни міста Назарет вигнали Ісуса брутально, то вони тим самим стратили цю нагоду. Не то щоб бути фундаментом церкви, а навіть і червом церкви. То з такою цілею більше туди не повертав. Тобто втрата була досить велика у місті Назареті. Отже, це відповідь на Кого ще я питаю? Слухаю. маю ще бажання е, висказати, щоб кожен, той, хто дійсно чує, е, має вуха до слухання, вважає, що він покликаний, пильнуйте за своїм шляхом, щоб сатана дьявол в цей час не звернув вас, щоб його Бог видав цю силу, щоб він не забрав. Ну хай прибуде честь і слава, сила і слава, єдиному істину. Några korstjävor. Питання в мене, звичайно, немає, але я хотів би виразити слова подяки Єгові і висказати деяку свою думку відносно сьогоднішньої теми. Значить, Перш за все, хочу подякувати Богу Єгові з його дозволу за ті великі дари, що він нині нам дарує як свідоцтва своєї присутності, свого керівництва в організації. І за те, що ми дочекали того часу, як в свій час Ізраїль, що кожного дня він бачив свідоцтво Божої присутності днем це в хмарі, а вечором в вогні. Так само ми сьогодні, коли чуємо свідоцтва Божого керівництва кожного зібрання і маємо нагоду кожен день, тобто постійно і всякого часу е, мати то запевнення від його. Тобто е, детальності я розумію це в тому, що в нас сьогодні немає такого зібрання, де б Єгова <clears throat> не засвідкував своє керівництво, не показав, що шлях, котрим іде організація, то є правильний шлях. І якщо ми його будемо держатися, то звичайно ми будемо далі мати успіх. Йови. Адже і сьогодні, почувши е, керівництво Духа Єгови, над яким слугою він е, є керівництвом, то повернувши свій погляд від першого дня, е, відколи Єгова відвідав організацію і до сьогоднішньої хвилини, ми постійно і всякого часу чуємо наголос до праці, до активної праці щоб іменно на полі праці людина могла е, постійно всякого е, часу перебувати, бо там працює сила Єгови. І кажеться, що сьогодні, вже в котрий раз, вже більш стає ясніше і ясніше та заява, котра у свій час була зроблена зі сторони відповідального в організації, що якщо навіть на один день ми вийдемо до праці і достатньо буде і цього. Тепер уже, згідно сьогоднішніх слів, уже зрозуміло, більше стало, адже тільки на праці Єгова дає свого духа. Тоді інакше для чого ж і називатися свідком Єгови, або для чого ж і жити. То, звичайно, неможливо не подякувати Єгові за такі великі дари, за такі свідоцтва і за те, що його дух є присутній в організації, за те, що він в дійсності фізичні факти свідкують нам многочисленні, що він дає силу зрозуміти його слово в організації і дає нагоду і, і силу приймати участь в його праці, яка є на оправдання його святого імені. З своєї сторони приложу всі свої сили і старання з допомогою сили Єгови для того, щоб проявити повний послуг і покору, бути в постоянній активності у виконанні волі Єгови, котра є відповідно до часу. До чого ж і запрошую тебе, брати, щоб і в даний час, коли велика така є нагорода від Єгови, що ми маємо нагоду не тільки тішатися, а і відчувати ту присутню силу Єгови, враховуючи також те, що вплив і контроль демонів бісів має також велику силу і вплив наслугами Єгови, щоб і ти був стійкий і твердий в тій позиції, котра є тобі відкрита Єговою на даний час, щоб можна було устояти у всіх впливах ворога диявола і цим самим прославити ім'я Бога Єгови. Коші, питання, сьогодні сторони. <clears throat> згідно цієї студії я зрозуміла, що іменно в цій студії є показаний той святий живий шлях, заради якого був прийнятий Ізраїль як по тілу, так само Ізраїль по духу. Дуже ну, у параграфі 19 якраз є сказано такі слова, тому що всі люди чуються зобов'язані проголосити день гніву його і через це сповнити другу часть пророцтва Ісаїї. Вони мусять говорити ясно, що так як і Ісус говорив на Назареті іменно згідно цього парада та яким днів я бачу, що організація взяла точно цей напрям. Звичайно, це буде виконати цю роботу, якщо ми бачимо, е, як проголосити Тому ця ясність, яку показує, що на каболі відпуск, цю ясність, звичайно, дає нам кожна студія, навіть замість те, що коли йдемо до проповіді, <clears throat> тут ті люди, які ще є у цьому світі, наприклад, під відкритим бухом, вони можуть бачити різницю, можуть бачити, як достати, що у світності. Ця вістка, вона рівниця від тих дітей, яку несуть до них другі народи, можна сказати, ім'ям основні причини, звичайно, хочеться подякувати йому, його голосу, керівнику Христу, також тобі, брата, яка за можна сказати, за ту якість того шляху і цієї науки, і що ми можемо бути живими, можна сказати, живим відбитком у старішому часі цієї вірки. Кого ще є питання? Слухай. подав харч. І згідно з свого харчу він подав також і той спосіб, або то средство, котрим ми можемо вкусити цей харч і певний спосіб його. Це якраз не той порядок, як ми можемо взяти ту волю його, хто його закрив і на даний час зібраний на тій студії нашої влади, нашого виконання. Його він також е, звертає нам особливо це 20-й пораг, він звернув увагу на те, що є велика небезпека втратити це тоді, коли слуга Єгови, якраз ту виражену волю, яку його витягає, він забрати її не у спосіб той, який його призначає для цього, а у спосіб свій, у спосіб релігійний. Звісно, це є один із тих фактів, який е, говорить про те, що якраз нам дуже багато цього не захватало. Ми харчу дуже багато приймали від його, але приймали його у свій спосіб і бачили, як сказати, наглядним оком своїм свої неуспіхи, недостатки, що, звісно, відбудивати. Причиною в цьому, що ми брали йому спосіб бігали. Не так, як бігала подавала. Ну і з цього, як перший поражав, заявив тільки сестра згадала, що ясність ми можемо якраз подати цього слова тоді, коли ми вже його і будемо.